Civil Rádió FM 98 Az emberi hang reggelt kívánok, sziasztok! Ez a Mindenki Joga, a Civil Rádió emberjogi műsora. Vene Nagy Navaró Balázs köszönti a hallgatókat, köszönt benneteket. Mielőtt a mai bő két óra rövid ismertetésébe vele kezdenék, előre bocsátom, hogy adósak maradtunk két héttel ezelőtt, amikor akik hallgatták az adást emlékezhetnek rá, hogy Artúróval beszélgettünk többek között Kubáról és Mexikóról, és itt volt egy fiatalember, magyar fiatalember, aki szintén elmondta saját élményeit, és akkor én ígértem a műsorban, hogy szó lesz arról a filmről és azoknak a filmkészítőknek a véleményéről, akik a Schengeni határokkal kapcsolatban beszéltek és készítettek egy filmet, Európáról, az európai határokról, mégpedig azokról az emberekről, akik ezeken a határokon kívülrekednek a döntések következtében. Egy szerb és egy szerb fiatalember és egy kanadai fiatal lány, akik amúgy ez majd a interjúból ugyan nem derül ki, de házaspárok, ők készítettek egy filmet, angolul az volt a neve a filmnek, hogy Outside of Europe, tehát Európán kívül, és mivel ez egy elég hosszú ö, interjú, ezért múlt alkalommal nem volt idő arra, hogy ezt lejátszuk, de most az adósságunkkal fogjuk kezdeni a mai bő két órát, tehát ez a bejátszás, ez az interjú, ami felvételről fog most így elhaladszani, bár az adás élő, de hát ez korábban készült. Tehát a szokástól eltérően a többi téma most az adás második felében kerül majd műsorba. Beszélni fogunk hát Kubáról is, hiszen hogy valami kontinuitás is legyen a programban, hogy akkor még általában beszéltünk Kubában az emberi jogok helyzetéről annak kapcsán, hogy Arturo könyvét ugye elkobozták a repülőtéren, és így vitattuk meg, hogy milyen is Kubában, illetve Latin Amerikában általában a politikai és egyéb szabadságjogok helyzete, és mennyire különleges helyzetben van a karibi szigetország, Fidel Castro rendszere. Hát azóta megtörtént ugye a hatalomváltás, tehát néhány szóban majd erről is beszélünk, ugye, hogy a testvér Raúl Castro most már hivatalosan is Kuba első embere, ugyanakkor Na mindegy, a részletekről majd az adás második felében, és a politikai változások kapcsán ugye mint a demokratikus alapvető szabadságjogok egyikéről, a választójogról, a választhatóságról nem csak Kuba, hanem mondjuk Oroszország kapcsán is beszélünk, hiszen aki hallgatja és nézi a híreket rádióban, televízióban, az tudhatja, hogy Oroszországban is megtörtént a hatalomváltás, de hát hasonlóan kérdőjelesen, mint Kubában. Ugyan Putyin elnök nem családtagjának adta át a hatalmat, de egy nagyon közeli barátjának, munkatársának és hasonlóan irányítottnak tűnik ez a hatalomváltás. Latin Amerikában ezt úgy hívják, hogy dedászó, azaz, hogy újjal kijelölés, hát körülbelül hasonlóan Putyin is már megnevezte akár csak Castro, Fidel Castro saját testvérét, ugyanúgy Oroszországban Vladimir Putyin megnevezte, hogy Medvegyev lenne a legalkalmasabb jelölt az ő utódlására, és mit ad Isten ez, hogy jelölt végül is meg is kapta a választásokra, választó, választásra jogosultak többségnek szavazatát. Tehát ezekről mind beszélni fogunk, és más témákról is, de hát akkor jöjjön majd először ez az interjú, amit mondom a Schengeni határokkal kapcsolatban, a menekült problémáról, migrációról készítettem, és előtte egy kis kedvcsinálónak és egy kicsi hangulatkeltőnek, Bobán Márkovics nálunk is nagyon jól ismert zenekarának egy száma az Ott Piszáni fog megszólalni, tehát Bobán Márkovics Ott Piszáni száma, és utána pedig az interjúval folytatjuk. Jó, akkor, ahogy ígértem, folytatjuk. Ez a Mindenki Joga, a Civil Rádió emberjogi műsora, és migránsokkal, menekültekkel említettem a bevezetőben, hogy foglalkozni fogunk. Tegnap láttam egy ebben kapcsolatos filmet, amely az ukrán helyzetről adott egy kis betekintést, de hát a helyzet amúgy Magyarországon sem nagyban különbözik. Mindjárt itt beszélgetni fogok a két alkotókkal, a két alkotóval, de hagyom, hogy ők kapjanak szót. Annyit előre bocsátok, hogy angolul fog folytatódni a beszélgetés, tehát én időnként kénytelen vagyok vendégeim szavába vágni, és majd akkor jelzem, hogy próbálom magyarul, hát a lehető leghitelesebben, de azért egy összefoglaló jellegűen folytatni a beszélgetést. Okay, hi, I'm just presented for the radio viewers what we will be talking about, but before talking about the film you made, I would ask you just to make a short introduction. Who are you? How you got into this? Um, my is Amy Miller. Um, I'm a grassroots organizer uh, that's been based in Montreal. I'm currently living in Belgrade, and I recently decided uh, to put more of my focus in terms of community organizing around popular education, and that's why I decided to get into documentary filmmaking. And Outside of the Europe is um, the first documentary I've worked on. Fine. Um, my name is Bojan Shaldovic. I'm, uh, I'm, I, I, was born and raised in Serbia, and uh, uh, since I, um, I'm uh, personally affected, as many from my country, uh, about border issues, I uh, decided to work with, um, with Amy and some other people and make popular education about border issues. Okay, we were talking now, okay, your general interest in this, as you mentioned, grassroots activism, and you about also what you brought into. Could you just tell something about the film you made? I know it's very difficult because it's a movie, nobody saw it, so it's for the listener, but just in a few sentences, what's about and why do you think it's so important? I will just translate for the viewers the question. Mm. Tehát azt kérdeztem, hogy, hogy elmondták, hogy miért ilyen, mi vitte őket ahhoz, hogy egyfajta dokumentum jellegű filmezéssel is foglalkozzanak, illetve a határok fontosságát említette Bobán, és kértem őket, hogy akkor beszéljünk egy kicsit a filmről, bár nagyon nehéz rádióban egy filmről beszélni, amit senki nem látott feltetőleg, de néhány mondatban azért mondjuk el, hogy miről is szólt a film, és aztán persze másról is fogunk beszélni. Bobán itt azt mondta, hogy akkor ő elkezdi. Well, last summer we, we watched a film uh, uh, made by some video activists uh, about No Border Camp 2005. and uh, since that was uh, one of the rare materials uh, made about border issues, made uh, rare video materials made on that topic, uh, uh, since we were going on a no border camp in Ukraine last year, we decided to make a, a, video on a border issue that, that's going to be more informative and more wide, wider specter than, than that one. And so we decided to to go there and, and, and uh, film uh, about it. Tehát amit mondott Bobán, hogy összefoglaljam, tehát ö, úgy találkozott ezzel az egész történettel, hogy van egy úgynevezett no border camp, tehát határok nélküli táborok, táborozás, és ők készítettek ez a mozgalom egy filmet, egy videófilmet, és ő, mint szerb résztvevő, egy ukrajnai, egy ilyen tanácskozásra érkezett, és két évvel ezelőtt, illetve hárommal most már, és akkor ő, találkozott ezzel a filmmel, meg általában ezzel a problémával, és úgy gondolta, hogy lehet, hogy neki is kellene, vagy ismerősekkel, barátokkal összefogva készíteni egy filmet, ami mélyebben mutatná meg a helyzetet, amit ő is viszonylag jól ismer. Oké, okay, just uh, don't forget your words, but you mentioned like no border camp, whatever. Maybe it's for the viewers, it's not so common. So what's this whole sense about, which canon everybody understands, no borders, mm. so no frontiers. So what's the meaning of it? Tehát a kérdés arra vonatkozott, hogy említette itt ezt a határok nélküli táborokat, ezeknek a mozgalmaknak a fontosságát, hogy ezek indították el, hogy miről is van szó. Well, uh, since uh, uh, like uh, countries like uh, uh, European Union and the United States and all big countries uh, are experiencing really uh, kind of um, big issue about migrations and people coming from other countries there. Uh, there is a policy uh, that is made around it which uh, forbids for lots of people to travel and to go into those countries. And a decade ago, there was an initiative uh, among some grassroots organizers uh, to deal uh, with the with the problems and issues that incur with these border policies, and since, um, for example, European Union is um, conceived like that to have no internal but strong external border. Uh, people start to uh, get together and organize uh, in annual events uh, which happen every year uh, along the borders around the world. Uh, and uh, it's uh, kind of against the policy of exclusion and against this anti-immigration policies of big countries. So no border is no border camps are actually those meeting points of grassroots organizers working on those issues. Táto összefoglalva az viszonylag hosszabb beszámot, a lényeg az volt, hogy egy körülbelül egy évtizeddel ezelőtt kezdődött ez a alulról szerveződő, tényleg aktivistákra támaszkodó mozgalom, amely a neve is jelz, ugye no border, tehát nem a határoknak. Ez azért szerveződött, mert sokan úgy látták, hogy nagy országok, komoly, jelentős hatalmak, mint az Egyesült Államok, az Európai Unió, vagy más országok próbálják különféle módon és a szervezők, a részvevők szerint nem elfogadható módon akadályozni azt, hogy az emberek szabadon mehessenek egyik helyről, egyik országból a másikra. A migráció ellenes lépések váltották ki azt, hogy néhányan úgy gondolták, hogy tenni kell ez ellen valamit, és évente hoznak létre ilyen táborokat, amelynek a fő célja mondom azt, hogy a határok lebontása mellett álljanak ki, és különös tekintettel mondjuk itt az Európai Unióban felszólaljanak azok ellen a jelenségek ellen, amelyek megpróbálják az, a migrációt, az emberek menekültek érkezését is mindenfajta módon korlátozni. Említette Bobán, hogy a, ami az Európai Unióban belül a belső határok lebontását jelenti, az a külső határoknál ellenben a, a szöges drótok, a kerítések megerősítését jelenti. Okay, so this is the general picture, and my question was before actually what was this movie about, so which you made, both of you. This about the I I saw it, so I know that it's about the Ukrainian situation. And after we had a small discussion, and I told to the audience that actually it would, could have been made in Hungary and in many other places in Europe, and not just Europe, in other countries, situations much worse or better, whatever. But the picture is quite general. But I'm asking just to make in a few sentences, was the Ukrainian situation and to make a kind of general idea that is it, which I believe that it's quite common, it's going on, what's the main points of problems, how do you think people should get awareness that this problem exists, because I think what Boba mentioned yesterday, that most of the people simply don't know that these things are going on in Europe or in other countries. Tehát azt mondta, és próbálom a kérdést rövidebbre fogni, tehát hogy ugye akkor az első kérdés azért a valahol arra vonatkozott, hogy miről szól a film, én láttam, tehát tudom, hogy a ukrán-ukrajnai helyzetet próbált egy röviden bemutatni, amit én elmondtam az utána következő beszélgetés, hogy bármelyik ország lehetne, tehát ők, mint filmkészítők, miért pont Ukrajnát választották, mennyire tipikus az a helyzet, mik azok a problémák szerintük, amelyekre mindenképpen fel kell hívni a figyelmet, hiszen Bobán a tegnapi beszélgetés során említette, hogy az egyik legnagyobb gond, hogy az emberek többsége egyszerűen nem tudja, hogy Európában ezek történnek, vagy akár máshogy. Well, what we were trying to show in the film was that this doesn't just happen. It's not um, straight out of a vacuum. Uh, that these policies of exclusion, uh, they're systematic and they're thought out. And so when you have a situation where a migrant is detained in a detention center, um, sometimes the news will portray it in a way where no one really can understand well how what were the conditions that forced the migrant to leave his home or her home country in the first place and what was the conditions that put this country outside of the European Union Ukraine in the in the case of our documentary um, in a position where not only are they having to police the border, but also having to take on the responsibility of uh, having detention centers. And so what we tried to explain was that these are, these are policies in place. They're systematic. They've been thought out. They've been designed. Uh, and they, they have a purpose. And the purpose is essentially um, to have... Um, a unified system of states where people can travel freely internally uh, and that people uh, outside want to come inside because of their own situations in their home countries, um, whether it be warm or famine or um, just uh, the, the, the, capitalist societies um, on the on the inside, putting difficult con- conditions to countries on the outside, uh, leading them to migrate. And so that's what we were trying to, to, to do is give a better understanding and to make it accessible. Because when people talk about the Schengen, uh, a lot of people have heard of it, they don't know how it operates. Tehát a lényeg az, hogy az egész filmnek az egyik célja az volt annak bemutatás, hogy itt nem csak egyszerűen arról van szó, hogy bizonyos dolgok megtörténnek, esetleg csúnya dolgok, hanem hogy itt szisztematikus, tervezett dolgokról van szó, tehát ezeket valakik elhatározták, hogy ezek a központok, táborok így jöjjenek létre, hogy a határokat így tegyék átjárhatatlanná, legalábbis a külső határokat, és hogy ezeket a úgynevezett detention központokat, ahol az embereket, hát jó szóval ugye magyarok Magyarországon ezeket sokszor egy börtönként jellemzik, hogy hivatalosan ez a jogszerű nem börtönnek számít, hanem ilyen átmeneti fogvatartásra szolgáló helyiség, ahol addig tartják fogva a menekülteket, amíg nem tudják tisztázni a helyzetüket hivatalosan, itt ezeket el is lehet bizonyos körülmények között hagyni, de a lényeg az, hogy mindezek a körülmények egyáltalán nem véletlenül jöttek létre, hanem van egy szisztematikus politika, tehát egy szervezettség emögött egy elgondolás, mégpedig az, hogy belül tegyük a mozgást a lehető legszabadabbá, de ugyanakkor a külső érkezőket tartsuk távol magunktól, tehát amit láttuk, hogy ezért adódik az a helyzet Ukrajnában, hogy nem csak a határaikat kell nekik is őrizni, hanem gyakorlatilag arra vannak ők is kényszerítve, hogy ezeket a menekült táborokat ezeket a fogvatartásra szolgáló helyeket hozzák létre, tartsák fenn, tehát hogy a helyzet egyáltalán nem tekinthető egyszerinek, hanem ez egy gyakorlatilag egy általános helyzetet tükröz. You are coming originally from two different countries which had quite in the recent history lots of problems, questions uh, with regard to immigration. You are originally from Canada, right? So Canada is a typical country of immigrants. You said it. They set up. So that would be for me very interesting to ask what is the migration policy, the policy accord, uh, with regard to asylum seekers, whatever in Canada, which I heard it's usually they considered Canada still a good example in this fortress of Europe, fortress of states concept like uh, inner security against migrants. And then we will also ask Boban because Yugoslavia, this is more closer maybe to Hungarian viewers. We heard about what happened in the, the wars and the situation when we had even in Hungary a big flow of migrants for a couple of years, but this situation is over. Then there was the Kosovian, Kosovar immigrants, Kosovar like refugees so maybe it would be also interesting to know, and also because in Serbia there is Hungarian minority and there are lots of other issues, what these borders of Schengen means for those in the former Yugoslav states who are not in EU except of Slovenia. So I would ask you a brief situation from this point of view, your countries and what you think the most like alarming problem in this respect in your, in your countries. Tehát összefogva röviden azt kérdezte, mondja mind a kettő a két országunknak a helyzetét, a migráció menekültek tekintetébe. Ugye egyik ugye Szerbia volt Jugoszláv tagköztársaság, délszláv háborúk után menekült hullám Magyarországra is érkezett, tehát erről a hallgatók is bizonyára többet tudnak, élénkebbek az emlékei, aztán a koszovói menekültek érkezése, és hát ugye a Schengeni határok egyben a határ túlsó oldalán Szerbiában, Vajdaságban élő magyar közösségeket is érinti, tehát ebből a szempontból érdekes lehet mindenképpen a helyzet, de a másik pedig ugye Kanada, amely egy tipikusan bevándorlók által létrehozott ország, majd mindjárt ezt korrigálnom is kell, hisz voltak őslakosok is, I, I would like to make a correction because there was native people in, this, in, in, in Canada also. I mean, I've said it's just typical a migrant country, but there are also native people. That's you can talk about that. Tehát azért ezt a korrekciót el kellett mondanom. A lényeg az, hogy Kanada ugye tipikusan bevándorlásra épülő ország, sok bevándorló érkezik, és Kanadát úgy szokták emlegetni, hogy ezekben a, a Európa erőd, Egyesült Államok erőd, hogy amikor a határok szöges drótokat jelentenek a külső érkezők számára, Kanadát viszonylag egy jó példaként szokták emlegetni. Okay, after this long translation, Who is that? I'll go first. Okay. Well, I, I think with Canada that um, two of the foundations of the national identity of Canada is based on two lies, and they're they're intrinsic to the idea of uh, the immigrant in Canada. And the first one you mentioned briefly, and that's that. Uh, Canada was empty land uh, and that it was populated by immigrants from all over the world that had equal opportunities. Um, Canada was part of one of the biggest genocides in history. Uh, in 200 years ago, there was estimated to be 500 million indigenous people living on North America, and now there's less than 1% uh, of the population of the Aboriginal community in Canada. Um, and uh, that that history has been completely eliminated and many people believe that there truly was no people before um, and so that's foundational to, to how um, this identity of multicultural uh, immigrant loving Canada exists and um, and the second lie is that everyone is equal. Uh, Canada historically has systematically discriminated um, various groups uh, at different parts in history, whether it be uh, during World War II against uh, all people of uh, Asian origin, um, to currently the, the large rise of Islamophobia uh, and Arabic uh, phobia that's not specific to Canada, but that does exist um, since, unfortunately, 9-11. Um, and we also are, work on this idea that everyone has equal opportunities. Um, currently in Canada, there's many people uh, with qualifications for professional jobs that don't have the access to work in those professions. Uh, instead, they're taxi cab drivers. They're the cleaners of uh, every office building uh, and every school uh, in the country. They're the nannies uh, for the middle class and the upper class of Canada that is largely uh, white. Um, and uh, second, third, fourth generation. Recent immigrants in Canada make up uh, the lowest economic stratus. and the way that's perceived and treated in Canada of is that, well, you know, you have to make your sacrifice for your kids and that this is a normal process as opposed to actually putting in um, economic opportunities and integration uh, opportunities for people to really become a full citizen. Uh, Canada is very much operating on a different tier sy- system of citizens where you have your first class citizens, your second class, and your third, and that's based on where in the world you come from and your skin color. Yeah, good. So it's just I was listening what you were talking. I've said that Canada is a good example, but this is the image which most people even those who are quite uh, familiar with the cases you have and then it's very important to know these kind of things, how you see it and how you know it from inside. So I will translate it of course. Tehát azt mondtam, az első, egy kicsit reakcióm volt, ugye én emlékeztettem, hogy ezekben a migrációs politikák bevándorlással való viselkedés kormányzati szinten, nemzetközi szinten Kanadától jó példák között szokták emlegetni még, Na most, amit most mit hallottunk, és mindjárt elmondom, az ennél sokkal-sokkal összetettebb képet mutatott. A végénél kezdem, hogy arról volt szó, hogy a jelenlegi Kanadában úgy tűnik, hogy többfajta állampolgár vannak, első, másod, harmadrendű állampolgárok, és hogy ki milyen besorolás kap, abban bizony nagyon számít, hogy mikor érkezett Kanadába, milyen a bőrszíne általában, és ez, megje, ez megjeleníti társadalmi pozícióját, anyagi helyzetét. Tehát ugye Kanadában az etnikum és a kanadai e-kanadai kanadaiság kialakulásában két fő dologra kell gondolnunk, és két fő dolog volt. Ugye egyik az, hogy ez ugye az az általános elgondolás, és sok kanadaiban is él, hogy amikor Kanadában, a mai Kanada területén érkeztek, természetesen, hogy ez egy lakatlan terület volt, és ugye bevándorlók jöttek, főként Európából, és bevándorlók hozták létre Kanadát. Arról nem szoktak beszélni, hogy Kanadában egyáltalán nem lakatlan területről beszéltünk csak, hanem egész Amerikában, az észak-amerikai kontinensen indiánok milliói éltek, és ezek közül az indiánok közül, az őslakosok közül gyakorlatilag Kanadában mintegy egy százalék maradt meg, és itt arról hallhattunk, hogy ez a néhány száz évvel ezelőtt lezajlott esemény, ez gyakorlatilag genocidium, népírtás volt, amiről a kanadaiak nagy része is elfeledkezik, amikor büszkén emlegetik, hogy ők egy lakatlan területet népesítettek be, tették lakhatóvá, és büszkék úgymond a első generációs bevándorlók több száz évvel ezelőtt az ő által létrehozott országra, holott a valóság azért mondom ez erre épül, hogy ugye valóban egy része bevándorlókból hozott, jött létre, más része ellenben az őslakosság kiirtásával jutott végül is ennek az országnak a birtoklásához. És ha most rátérünk a modern migrációs folyamatokra, a bevándorlásra, itt is sokkal összetettebb a kép az elmúlt évtizedekben, különféle módon diszkrimináció érte a bevándorlókat, hol az ázsiai bevándorlókat érte például a világháború idején, amikor ugye másik oldalon voltak a katonai politika események miatt, és ez éreztette társát a bevándorlókkal való bánásmódban. A másik pedig ugye mostanság, és itt nem szabad elfelejteni szeptember 11-ét, a terrortámadás, tehát annak a következménye az iszlámfóbia, az arabok elleni ellenséges magatartás, arab bevándorlókkal szembeni ellenséges hozzáállás, ez is része sajnos a kanadai valóságnak. És a másik része, amit szintén, ha bevándorlókról beszélünk, ugye a kanadai hit, elgondolás, hogy mindenki egyenlő, elég erőteljesen él, a valóság ellenben nem egyenlőségről szól. Nézzük meg azt, hogy kik dolgoznak a legrosszabbul fizetett állásokban, kik söprik az utcákat, kik a taxisofőrök, ezek bizony mind-mind a különféle bevándorló csoportokból kerülnek ki, akiknek nagyon nagy része szakképzettséggel rendelkezik, ellenben szakképzettséghez megfelelő állást nem talál. Okay, I tried to make, in general, talking about everything. Maybe I, I missed certain things, but I couldn't let you just this way pour all these things because this is quite new for many people. Uh, because my impression and my experience was talking with certain people from Canada. There was like last time somebody from Vietnam and Chinese origins that she was very proud to be Canadian a girl, but she had a problem and she was like uh, sitting. I think it was Mont. I don't know the the city somewhere in Montreal. the no Montreal. It's small. It's oh, Winnipeg, maybe uh-huh, Winnipeg. Maybe. And she was saying just to have the story that she was talking with a girlfriend and they were all both Asian origin, and that was like others guys talking, put it like that, we white Canadians, and they were talking about. And one is approached them and said, "Okay, in English, where are you from?" And she was saying, I'm from, from here, I'm Canada. Okay, okay, but where are you from? And she said that this was the time she got really upset and she said, I'm Canadian and fuck you, whatever. I'm sorry, this was a young girl, but this was for her the first time. She had like uh, a twist in her brain, in her mind, because she was brought up like in a Chinese, Vietnamese way, but Canadian. She's behaving totally Canadian, I would say like American a bit, consumist, whatever. But then like you had this kind of conflict in the society when somebody say, even if you are here, nationality, ethnicity, you are inside the borders, but you are still different. So how you feel this situation, I will just translate the story. Is it common or you think it's, it's, it was just, it happens, but it's not systematic, it's nothing uh, behind this. Tehát én elmondtam azt, hogy a Kanadáról is azért akarom folytatni, hogy nekem ezért egy kicsit megdöbbentőek ezek a képek, ami a kanadai helyzetet jellemzi, nem azért, hogy naivak vagyunk, de az ember azt hitt, hogy azért Kanadában valamilyen, és azért jobb a helyzet. Tehát, de úgy tűnik, hogy a különféle bevándorlókkal szembeni diszkrimináció és különféle előítéletek itt is vannak, és elmondtam egy történetet, hogy nekem volt egy kanadai ismerősöm, egy fiatal lány, aki amúgy vietnámi mama és kínai ö, papa a két szülő, és ő kanadaiként nőtt föl, de természetesen a ázsiai, két ázsiai ország szokásait is követték otthon, de ő teljesen kanadainak érezte magát, ugyanakkor egyszer volt, hogy étteremben beszélt egy barátnője, mind a ketten ázsiai származások voltak, legalábbis külsőleg ezt lehet látni, és akkor ott beszélgető fiatal srácok, akik európai, tehát fehér, eredetőek voltak, igazi, úgymond igazi kanadaiak, ők aztán jött egyik, és kérdezte, hogy de honnét vannak, és mondta, hogy hát itt kanadaiak, mert hogy honnét, nem is értette a kérdést, de akkor mondta, hogy ne, ne, ne, ne, a tényleg honnét, melyikből, Ázsiából, honnét jöttek és akkor elküldte őket, hát elég csúnya szavakkal, hogy hagyják őt békén, de hogy ez volt az első eset, amikor úgy rádöbbentett, hogy valami akkor itt nem stimmel, akkor most kanadai, hisz ott élt, ott született, kanadai szokásai vannak, ugyanakkor mégis valakik azt mondják, hiába vagy itt, mégis más vagy. So how is it this? Well, I mean, I think what it's really important in the, in the story you were telling is to, to highlight the fact that um, it comes with this idea that citizenship in Canada is a conditional thing based on your color and your class, and that it can be revoked when the people in power decide to take away your full privileges as a citizen. You're not a first class because you're not white. So you can be bumped down to second. You can will, be bumped down to third. Into this, okay? Tehát az, a, arról hangzik el, hogy itt nagyon fontos, hogy a, a, a nemzetiség, hogy ki milyen állampolgárságú, ez gyakorlatilag az állam dönti el, és hogy ezt elveheti, és hogy ennek az alapja legtöbbször az, hogy milyen a bőrszín, tehát milyen raszhoz tartozik, és hogy milyen szociális osztályban van. Because my knowledge about the Canada, but you should be that I don't know it's like the same as the United States, that if you born there, then you have already the citizenship. And in most of the countries, usually you cannot revoke. I mean, in democratic countries, if you have a nationality, you can say, I do not want it, in some countries. But they cannot take it if you give it. So, and uh, this one question, how do you think it? Or maybe it's, I'm wrong. And the other thing is, do you really think that they give the state, I don't know, the Canadian governments, whatever color they have, left, right, they are really basing their policy of, of granting nationality, granting uh, uh, like uh, passports on, on race, that you are white, you got it. If you are black or Asian, Arab, you have less chance. Tehát azt kérdeztem meg, nagyon röviden összefoglalva, hogy, hogy a, a, a Bobán, Bobán szintén bele fog majd szólni, mondja ez ne is van, hogy itt a, rátértünk a lényegre, az identitás, etnikum, nemzetiség, ki hova tartozik, ki dönti ezt el, de hogy engem megdöbbentett azért azt, amit mondott, tehát arra kérdezem, hogy akkor ez tényleg lehetséges. Az én tudomásom szerint a legtöbb országban az állampolgárságot, ha megkapja valaki az adott ország törvénye szerint azt elvenni tőle, az állam nem nagyon tudja. Közben rágondoltam, hogy azért van erre is eset, hogy megfosztják az állampolgárságától de hogy valóban így van, és hogy valóban úgy adja szerint akkor a különféle kormányzók, akik erről döntenek, hogy bőrszín, etnikum alapján te megkapod, mert te innét érkeztél, te meg I'm, I'm just corrected also myself. Yeah, I know that's actually cases when they revoke the, the nationality, like if you make like espionage or traitors against your country. Anyway. Well, I, but I, I think those are pretty extreme cases. I think there's very tangible uh, cases that are much less extreme, and we're not we're not dealing with just citizenship in, in terms of people being born on the soil, but we're dealing with um, numerous permanent residents, uh, people who um, immigrated. Um, because of the family class that they got married or they were adopted uh, were, or they were grandparents or brothers or sisters of other people that have immigrated. Um, we're also dealing with many refugees. Uh, that come to Canada and uh, uh apply for refugee status. Uh, and in, for example, in 2001, we saw thousands of Algerians deported because Canada decided to change the status of Algeria from one that was um, having a humanitarian crisis that allowed refugees to live in Canada to one that no longer was a threat. And so, al- although one would argue, I mean, I would argue that the conditions in 2001 in Algeria were not one that were pleasant and that still put a lot of people at risk based on their political and religious views, Canada decided, in my opinion, for political and economic reasons, to change that status. And to, 2001? This is 2000, 2001. After, September 11 or no? Well, it was, it was, it was being debated right before, and then come 2001, it was changed. And we saw around uh, 150,000 people having their chat, uh, status changed. Tehát nagyon fontos, amikről beszélt, hogy itt azt mondta, hogy itt ne csak beszélünk állampolgárságról. állampolgárságról, mert az csak egy dolog, hanem itt különféle státuszok vannak. Vannak, akik ugye tartózkodás engedéllyel tartózkodnak Kanadában, hosszabb, rövidebb, vagy állandó tartózkodás engedéllyel, akiknek akik oda házasodtak, vagy akik több generációs bevándorlóknak a, a rokonai, és másrészt van a csoport, akik menekültként érkeztek. Ezek között például ugye 2001-ben pont, amikor a terrortámadás előtti időben kezdődött annak tárgyalása, hogy változtassák meg ezeket a státuszokat, amik nem örök életűek, mert többek között például több ezer algériai menekült tartózkodott Kanadában, ugye az algériai helyzetről mindenki tudott, abban az időben ugye leszámolások voltak vallási alapon, különféle fegyveres támadások, ugye, a választásokat, ezt ő nem mondta, én egy kicsit ö, megjegyzésként teszem hozzá, tehát ugye megakadályozták végül is egy katonai erővel, hogy a iszlám erők ott választáson győztesként kormányt alakítsanak, és ezért különféle iszlám radikális csoportok egyfajta terror támadást indítottak kormányzati intézmények, katonasság, de hát polgári lakosság ellen, és ezért rengetegen menekültek el Algériából. Na most ez a státusz megváltozott, azok az ezrek, akiknek volt ilyen státusza, közülük több százat, 150-et azt hiszem említettek, deportáltak, mivel a kormány azt mondta, hogy mostantól kezdve ők úgy látják, hogy a helyzet megváltozott, nincsenek veszélyben, holott a valóságos helyzet az volt, hogy továbbra is bizonytalan azoknak a sorsa, akiket visszaküldenek, hisz vallási, politikai okok, amelyek miatt menekülni kényszerültek, ezek nem szüntek meg. I just made a brief like uh, explanation about the Algerian situation that because to know that everybody what happened when they tried to prevent that the Islam forces who won actually the election, they could form a government and then it's uh, like an internal war started and this was the consequences that Algerians mm. went, tried to escape this country. And so maybe uh, just to, to finish in terms of uh, the, the different um, kind of lenses of status and rights of people in Canada, um, we're also dealing with thousands of non-status people, but they're living and um, contributing to the benefit of Canada as someone with status. How they came to Canada? Well, many of them came illegally, um, and there's many different ways that people do that. Um, but we have many children uh, who go to school. We have many people who are working, and the mass majority of them are working uh, the the labor jobs that uh, the quote unquote, uh, you know, first privileged uh, citizens of Canada don't want to work. They don't want to be the parking attendants. They don't want to be nannies. They don't want to be cleaning the garbage. Um, and so it relies on on um, another tier of people who will do uh, underpaid labor jobs that are predominantly uh, illegal workers. Um, but we had 44,000 um, uh, people deported last year from Canada. And we had cases where police in riot gear were showing up at elementary schools and taking seven-year-olds out of their class uh, and terrorizing the other students and these children themselves who were being taken by the riot police, essentially to hold the parents hostage to come out from hiding uh, and to come and retrieve their children because it was found out that the parents were, were illegal. And these are children that maybe they were there since they were one years old. And they are, you know, as Canadian as Canadian can be, except for they don't actually have the paper And so this is the different systems of inclusion and exclusion and who has full rights as a citizen and who don't based on, as I mentioned earlier, class and color. Tehát nagyon fontos, és a végénél kezdem itt is, tehát amiről itt most beszélni fogunk, van egy másik dimenzió ennek, egy másik kör, nem csak bevándorlók, menekültek, különféle státuszú menekültek és bevándorlók vannak, hanem vannak az úgynevezett illegális bevándorlók, illegálisan érkezett menekültek, akiknek nincs státusza, nincsenek papírjai, se ilyen, se olyan, akik csak vannak, és ők, de ott vannak több ezren, akik a legrosszabbul fizetett, és a úgymond átlag kanadai által nem vállalt feladatokat elvégzik, közülük kerülnek ki, akik takarítják a mosdóhelyiségeket, az utcákat söprik, vagy éppen ö, próbálnak gyerekek gondozásával foglalkozni. Most ez több ezer embert jelent. Kanadában évente 40 ezer embert, legalábbis a legutolsó adatot, amit említettem, 44 ezer embert deportáltak, közülük ilyeneket, akinek a státusza nem volt rendben. Olyan képeket lehetett látni és lehet hallani, hogy rohamrendőrök jelennek meg egy általános iskolában, 7-8-6 éves gyerekeket ilyen illegális menekültek, illegális bevándorlók gyerekeit viszik el a többi gyerek tanárok szeme láttal az iskolából, el lehet képzelni, milyen traumát jelent, hogy ezzel úgymond a gyerekek elvitelével zsarolják, kényszerítsék arra a szülőket, hogy jelentkezzenek, és hogy utána akkor ezeket a szülőket ki lehessen toloncolni. Az egésznek ugye az a lényeg, ezek a gyerekek ugyanannyira kanadaiak, mint én, vagy bárki más, csak egyetlen gond van velük, egyrészt, hogy nincsenek a papírjaik rendbe, másrészt pedig legtöbbször a bőrük színe nem olyan, mint az enyém, és ugye ez azt jelenti, ezért mondom, hogy Kanadában az, hogy ki kanadai, ki az állampolgár, ki kap papírokat, az bizony sajnos attól függ, hogy kinek milyen a bőrszíne, és kinek milyen a társadalmi státusza. Robán, you wanted to say something and I, I've stopped you, so please. Well, uh, No, I didn't want to interfere in that. It's already been said. But um, well, since uh, I'm a citizen of Serbia, and that's a country which, um, during 90s, during the conflicts, uh, well, as a matter of this uh, elitistic state clubs, you know, like European Union, Schengen, NATO, they didn't choose the right sides, so they were kind of uh, opposition towards those clubs, and so they were dis- discarded from uh, from uh, like uh, the flows of that club's uh, like uh, like uh, for example Schengen is a zone where people can move freely inside, and there are countries which are not inside of a Schengen, but there is a list. There is a white and a black list, and uh, there are countries who are on white list. They don't need any requirements to go into Schengen and to travel and on a, a so-called blacklist. There is uh, there are countries who have uh, severe uh, visa regimes, and Serbia is on that list. So, for example, if I want to travel and I have friends in neighboring and further on countries, and um, I need to uh, uh, uh, fulfill like the requirements which are really strict and which is really discriminatory. For example, till re- recently, Schengen didn't allow unemployed people uh, to come in because they were afraid that those people will st- try to stay legally and uh, they you know are threat to the that economic and uh, like I don't know national security and um, so this is this is one of the uh, uh one of the, the discriminatory elements of, of that that club you know uh, club thing you know in a, in a state level. Tehát amiről beszélt, hogy ő nem akar nagyon Kanadával, mert az itt most nagyon részletesen elem, elemeztük itt a kanadai helyzetet, legalábbis amennyire néhány percben ezt meg lehetett tenni, de ő Szerbiából van, ugye? Szerbia azon országok egyik, amelyik nem tartozik ezeknek az úgynevezett kiválasztottak, a nagyok, a gazdagok, a, a, akiknek, akik megtehetnek a klubjába, mivel ugye az emlékezetes események zajlottak, háborúk, NATO, szembenállás, és akkor Szerbia úgymond a rossz, a rosszak oldalán állt, ezért gyakorlatilag páriává vált, kirekesztették, és ez jelzi azt is, hogy ha valaki át akarja lépni ezeket a határokat, akkor ugye az Európai Unión belül létrehozott Schengeni határok hiába jelentenek szabadságot, az Európai Unión kívülrekett államokra ezek elválasztó falakat jelentenek. Ugyanakkor azt kevesen tudják, hogy a Schengeni határok országokon kívüleket országok számára is kétfajta úgymond bejutási mód lehetőség van. Az egyik, akik a fehér listán szerepelnek, úgymond akikkel nincs gond, akik mindenfajta gyakorlatilag probléma és adminisztrációs, illetve egyéb akadály nélkül kaphatnak vízumokat, és van a másik, a fekete lista, természetesen Szerbia itt szerepel, akiknek a bejutása rendkívül megnehezített. Egy példát hadd mondjak, hogy például Szerbiából nem kaphat elben Schengeni vízumot, vagy nem kaphatott eddig az, akinek nem volt állása munkanélküli, mivel az úgy gondolták, hogy az a Schengeni államokba biztos munkát keresni próbál bejutni, egyfajta illegális bevándorlóként, menekültként veszélyt jelent az országok gazdaságára, politikájára, tehát ők bejutását egyszerűen nem tették lehetővé. Okay, that's the situation and they would say who are in, that we are happy to be in and those who are out they would say okay you should work hard and maybe the, the, the blame would be for serbia that uh, they would say okay you were your country not the citizens were responsible in a way that what happened in the balkan wars that you after Milosevic now it's changing, but it's time. Still, the confidence and the trust will come back. But if you go on the way, this is which the rich and the big club saying, so keep on the track which we're showing you and maybe 10, 15 years time the borders will gone down there. But precisely talking about the experience of the wars, it's for me an answer when, when maybe you don't have frontiers, maybe in Yugoslavia, in other countries, but there are ethnicities, there are many problems without migrants. And even if you have no borders, you can have these problems. So for me, which is the experience all these wars and situations that you should give people a chance precisely to move to to have a good life, try to have better lives. But this is this is your safety also for the rich countries because nobody wants to war if they, they feel comfortably or if they have a hope that they can find some solutions. So for me, all these borders, fences, it means you want to try your save your security, you think so, or keep people out of your rich club, but actually you are making even more dangerous the world because this pressure will go on, go on, and then something happens, and you cannot avoid in our world to escape. So how you see this situation, especially in Europe, with the experience of the everything which happened in the Balkan and in other countries. I will brief in the translation. A lényeg azt mondom, hogy egy, egy, egy, elég érdekes ez a helyzet, hogy amikor ugye megpróbálják határokkal, szöges drótokkal egyes államok úgy gondolni, hogy ezzel gazdaságuk, az ott élők biztonságát próbálják erősíteni, hiszen nagyon sokszor pont ezek a határok jelentik azt, hogy akik nem tudnak bejutni, azok számára a helyzet reménytelen, hiszen a ottani életkörülmények elkeserítőek, és nincs meg még az a remény hogy akkor megpróbálok egy más helyre jutni. Tehát pont a szabad mozgás akadályoztatása vezethez ahhoz a háborúkhoz, ami például Jugoszláviában is történt, ahol például nem voltak határok, de különféle etnikumok, feszültségek voltak, és ez határok építése nélkül is hát katasztrófához vezetett, és hogy valahol ez a politika egyfajta szűklátókörű, hisz pont ugyanide fog vezetni hosszabb távon, rövid távon. Well, uh... the problem uh, it's not just like for countries that uh, for pe- for citizens of countries that are outside of those clubs to uh, to move or to travel it's uh, it's in- internal problems that they are being forced from outside uh, for example Serbia uh, at, at, that time like leftovers of Yugoslavia had uh, really uh, severe sanction regimes that forbid any flow of um, like uh, uh economic uh, uh, like goods, the money, like, and it made the situation really harsh inside. It's like the the people were punished for some political decisions of of just a few people, and. Uh, it created um, uh, kind of a prison. It created a prison country where you are completely isolated for the rest of the world. You cannot do any business. You cannot travel. You cannot communicate. It is like just prison in, for in this case, inside of Europe. It's uh, in European soil, and uh, Serbia as um, maybe not so multicultural as other countries, but there are ethnicities living there, uh, which are in really good terms with each other, and there are like uh, areas where, for example, northern Serbia, Vojvodina, uh, uh, that northern province is uh, full of different ethnicities, and uh, lots of Hungarians also live there, and uh, it's it's also like they have really like a family connection to people li- in Hungary, but also they were isolated from them as well, and there was like this big wall between, where people uh, you know could not could not access each other so easy easily, but um, like situation changed and till uh, Hungary joined uh, uh, Schengen, well, still being in, inside of uh, EU, but uh, till joining Schengen, uh, the, the, the, there was really loose visa regimes because of that connection between those two countries in various levels. And so now there is a new system which is new for H Hungary, the Schengen system, and that placed the this wall from uh, from uh, northern part of Hungary towards other European EU countries. Uh, south now it's that wall. The European wall is between Serbia and Hungary, and Hungary and Croatia, and Hungary and Ukraine, and neighboring countries. Uh, and that that wall is um, is uh, ongoing systematic uh, se- separatism between people and states, and uh, it creates lots of problems. But that's uh, for policymakers. That's uh, that's uh, something that they uh, they do to protect the interest of EU club. Ugye a végénél kezdem megint egy egyszerűbb, tehát ugye arról van szó, amit elmondott, hogy az a helyzet, ami mondjuk Szerbia átélt, és amit Szerbiára úgymond rákényszerítettek, megbüntetve gyakorlatilag a szerbeket, a szerb népet, a szerb lakosságát, Szerbia lakosságát azért, amit a korábbi kormányok, néhány politikus, néhány ember okozott és tett, de hát hogy gyakorlatilag azok a szankciók, amit életbe léptettek a 90-es években és a 2000-es évek elején Szerbia ellen az gyakorlatilag megakadályozta, hogy a szerbek normális körülmények között élhessenek. Alapvető dolgok hiányoztak, a tőke egyéb beáramlás, tehát az ország is rendkívül rossz helyzetbe került. Ez a helyzet változott, valamelyest enyhített lett, és ebből a szempontból, amíg nem volt Schengen, a határok is valamelyest átjárhatóbbak voltak Ebben nagy szerepet játszott ugye Szerbia, bár nem annyira multikulturális ország, mint más esetleg, de itt is többfajta nemzetiség népél együtt, még, mégpedig jó, legalábbis nagyobb probléma nélkül. Élnek például magyarok is, Vojvodinában, Vajdaságban, hogy ezt mi Magyarországon ismerjük, és ez a magyar kapcsolat hozzásegítette Szerbiát ahhoz, hogy amíg Schengen nem lépett életbe, ez az északi határ, ez ne legyen egy erőd, ne legyen egy olyan elválasztó határ, amely teljesen kívül rekeszti Szerbiát, úgymond Európán kívül. Schengennel azonban ez a határ, ez tényleg egy erőddé, egy fallá változott, hisz a Schengeni Egyezmény Szerbiát ugyanúgy kizárja ebből, mint ahogy mondjuk Horvátországot, vagy éppen Ukrajnát, és ebből a szempontból ez a fal a magyarokat is érinti, tehát a kirekesztés, az európai úgymond klubból való kizárás így ezzel teljessé vált. I mean, I'm journalist, so I, I, I'm always looking for the, maybe the small pieces to put together the reality. You say certain things which if the Hungarian listeners just having this idea, they would say, hey, hey, hey, come on, but Serbia is, was, it's not such like a peaceful country. It's not just the war, but also we heard stories mentioned also one participants on the Hungarian news that Vojvodina it's quite multicultural, but there are problems, there are ethnical problems, and uh, people's Hungarians attack because of ethnicity. So they say maybe that's the reason why Europe is still not confident and trust that these countries can enter in their clouds because they say they will put all these ethnical conflicts inside, which really put uh, their safety in danger. This is one picture. I know also people from Vojvodina, Vajdaság, it's in Hungarian, who say that there is a big difference. Those different ethnicities, Hungarians, Serbs, Romans, Slovaks, many Germans, many ethnicities in Vojvodina, it was like this for centuries, who are there for many time so they were living together, they were together, and they were saying to me that there was no conflict between them or among them. But the conflict was started when after the war there was refugees coming, inner refugees, different parts, mostly Serbs, from other parts of, of, uh, of the country, from Croatia, from Krajina, from Kosovo, and these caused problems, and not because so much because Serbs, but because they're coming from other conditions, from other parts, other culture, and they didn't feel this actually their homeland in a way because it was different. But I will ask you your opinion about because in Hungary it's quite a, a, a sensitive topic. then we talk about migration. We were talking about this yesterday also that there are con- sorry it was something falling down. There was preconception, prejudices. People feel there are threats, so it's all involved with immigration and. Uh, and uh, all these things are concerned. Tehát röviden lefoglalva az egészet, hogy itt vélemény meg kérdés is elhangzott, hogy azért a magyar hallgató, ha ezt, ezt a beszélgetést ezt a beszélgetést hallgatja, akkor azért azt mondja, hogy jó-jó, azért nem annyira rózsás szerintük a helyzet Szerbiában. Tegnap is elhangzott, az egyik résztvevő mondta, hogy ő például a magyar híreket is néha hallgatva hallja, hogy itt magyarok vajdasági magyarok elleni támadások, meg egyebek, és hát nagyon sokan tényleg erről beszámolók voltak, vizsgálatok is készültek. Tehát azért, amikor azt mondják, hogy Schengen meg határok kell erősíteni, sokaknak az a véleménye a politikuson kívül, hogy lehet, hogy ennek azért van olyan oka is, hogy a bevándorlás, a menekültek az azzal is járnak, hogy különféle konfliktusok, politikai, vallás, etnikai konfliktusok belépnek abba az országok területére, ahol viszonylagos stabilitás, nyugalom van, tehát félnek az emberek, megalapozottan vagy megalapozatlanul, hogy a bevándorlás segítése, vagy a határok megnyitása kifelé ezt jelentheti. Tehát azért mondta Bobánt, hogy ezt eh, mennyire érzi ezt úgy, hogy ez a kép azért eh, árnyalható és hogy nekem voltak azért vajdaság ismerőseim, akik arról számoltak be, hogy vajdaság maga eléggé multikulturális szlovákoktól, magyaroktól, románoktól, szerbekig, németekig, rengetegen éltek ott évszázadok óta, és hogy ők közöttük igazán konfliktus egészen a háborúig nem nagyon volt, a konfliktus most is inkább azok között van, akik újonnan érkeztek, szerb menekültek, Krajinából, a háború következtében, vagy Koszovóból, más területekről. Well, um... the pictures are being generated in uh, interest of uh, certain groups. So, for example, uh, small incident when um, somebody made a um, some like kind of un- uh, like nationalist comment, like graffiti, and uh, on a wall in some small place for uh, in Vojvodina, and and that was you know taken out of a context and it's presented as a general opinion of a population living there and like there is a strong anti-Hungarian attitude there which is not the case there are small groups nas- Serbo nationalist groups uh, mostly like uh, street punk skinheads nationalists who uh, are like really uh, anti uh, anti everything which is not Serbs so um, they uh, for uh, now that picture which of the, those small incidents which are not the general opinion which is not the general situation uh, they are generated to be like that because uh, it's um, for interest of uh, of uh, for example e EU it's not an interest to um, it, it, their interest is to prolong the whole process to keep the the countries like Serbia kind of out uh, it's not because they don't fulfill all the standards they are fear of a conflict it's just uh, their uh, europe uh, eu has um, uh, internal issues that they want to you know consider and try to uh, kind of sort it out before they deal another so they are like occupied occupied by by their problems they don't want to have anything remotely endangering more so they are generating those kind of pictures so that people, general population in other countries, have this opinion of like, well, yeah, they are they are not good enough, they are not uh, peaceful enough, they are conflict kind of people, and and they they it's all uh, like black and white picture where like Serbs are in a black category. They are uh, black sheeps of Europe. They are the conflict people you know, and uh, uh it's uh, everybody forgets that in the conflicts of Balkan there was not just one side. You know, there were all sides were having their uh, well their bad bad bad bad si- bad um, things in, in, it. So, but in a media sense, uh, Serbs are presented as a, as a bad ones, so that there is a, a scapegoat that they can all place guilt on. a lényeg az, hogy itt többfajta dolog van. Egyrészt, ha vajdasságról beszélünk, akkor tudni kell, hogy ez egyfajta kép, ami nem feltétlenül a valóságot tükrözi, nagyon sokszor ez politikusok, vagy éppen a média manipulációjának az eredménye. Az a kép, amit tükröz, felnagyítanak egy-egy kis konfliktust, amiben igazából nem egy általános jelenség jelenik meg, hanem mondjuk egy kis csoport felír egy, egy feliratot, egy graffiti megjelenik, amelyben mondjuk például Vajdaságban egy magyar ellenes tartalom van, és akkor ugye a média, meg a helyi politikusok különféle jóvoltából, akik saját érdekeik mentén mozognak, ezt felnagyítják, és ez aztán kapcsolódik ahhoz a képhez, ami ugye Szerbiáról a világban és Európában megjelent, ugye Szerbia a, úgymond a bűnös állam, Szerbia a fekete bárány, a szerbek azok, akik eh, hát háborút okoznak, konfliktust keresnek, akikkel nem lehet igazán együtt élni. Nyilvánvalóan, ha ezeket a híreket és eseményeket hallja valaki, akkor nyilvánvalóan ez azt erősíti, hogy ezeket az embereket, ezt az országot tartsuk távol, és ez pontosan a politikusok kezére játszik, hisz az Európai Unióban alapvetően nem akarják, hogy Szerbia nagyon hamar részese legyen úgymond a klubnak, tehát pontosan ezek a dolgok arra jók, hogy ezeket az érzéseket felerősítsék. Természetesen vannak Szerbiában is elszigetelten csoportok, például Vajdaságban skinhead vagy egyéb szélsőséges csoportok, akik valóban abszolút nacionalista módon közelítik meg a kérdést, és azt mondják, hogy kifelé mindennel elutasítanak mindent, ami nem szerb, de hát ez mondom, ez szerintem csak kisebbségre jellemző, és azt is meg kell említenem, hogy Szerbia azért nem egyedül tette az akkori szerb kormány, vagy az akkori szerb politikusok, ami történt. Nem ők az egyedüli résztvevői annak a szomorú esetnek, szomorú történésnek, ami a volt Jugoszlávia területén történt, voltak más államok, más országok, más politikusok, tehát az a beállítás, hogy itt Szerbia az a fekete bárány, az, és Szerbia a felelős és bűnös mindenért, szerintem nem elfogadható, és ez inkább politikai célzatú, de jól szolgálja azt, hogy egyfajta ürügy legyen arra, hogy a szerbeket miért tartják távol. Just not, I cannot let this just keep this problem because these threats and the manipulation, how these questions, migration, refugees are used by media and politics, it's I think two very important dimension because we mentioned, you mentioned, most of the people they don't have really picture. Maybe in Canada because it's more multicultural, I don't know, but usually many countries I know in the States also, they are quite living separately they, they are very proud of the country, the flag, whatever, but there are whites, there are Italians, there are Koreans, there are Chinese, so they, they don't really mix, so they don't really f- see how this is this culture which you think may be dangerous, the religious, because you have just the idea. And then it comes the media, which is the first source, and this is usually not radio, sorry to say, but it's usually television, where you have the images shot make and you are filmmakers so we can speak about these these images and uh, how is it presented this is usually the picture people have about immigration so can we talk about this how do you feel this tehát a kérdésem arra vonatkozott ugye itt felmerődött konkrét esetek kapcsán politika média mind a kettő valahol felhasznál kihasznál saját eszközeire alakítja ezeket a dolgokat, és például amikor menekültekről, migrációról beszélünk, ezek olyan dolgok, amit pont a médiában is megjelennek, és a legtöbb ember, erről beszéltünk, ez elhangzott ugye, és ez volt a filmnek is a készítésének egyik célja, hogy emberek egyszerűen nem tudnak ezekről, vagy amit tudnak, az egy nagyon felszínes, amit a média is itt elsősorban, hát sajnos ugye civil rádió nem, a nagy médiák közvetítenek, az a néhány perc, ami látszik, és ez általában, ami az előítéleteket, a szembenállást, a félelmeket általában erősíti. Ugye mind a ketten itt filmkészítőek vagytok, készítettek is a filmet, gondolom ez egy alapvető szempont volt, hogy látjátok ezt a problémát. Well, I, I, I think what it comes down to is the why. Why are people leaving? Why would anyone want to leave Central America, South America, Africa, the Caribbeans, various parts of Eastern Europe, uh, South Asia? Why are people leaving essentially the global South? Um, these are places all over the world that are filled with natural resources, often a wonderful climate, be- natural beauty beyond belief, and yet they're, they're leaving. And why is that happening? And it's, it's the story that's being excluded. Uh, we're not talking about the colonization that's happened to these people. We're not talking about the extraction of the resources. We're not talking about the wars that have been brought to them often by international actors and institutions, and we're not talking about imperialism. The ideas around imperialism has been completely cut off as a legitimate um, kind of reason in politics now of, of cause and effect. And I think once we bring that back into this is an ongoing process of people's lands are being taken in different forms, we can understand why people are being forced out. Um, in the film Outside of Europe, the documentary that Bobin and I directed and produced, uh, we spoke with people from Iraq they didn't want to leave. They were educated and they loved uh, living in Iraq, but they felt like they had no other option when bombs were dropping. And and I think that is something that we're not shown in the images um, of of the fact that people actually don't want to leave their countries, but they have no other option often. And uh, instead, how it's treated by the, the peoples and uh, the media uh, from, from the privileged first world countries is that uh, it's, a, it's a bit of a self-entitlement uh, attitude and an indignation that, of course, everyone would want to live in, the, live in the first world, which isn't the case. Nagyon fontos itt, ha egészről az okokat, eseteket nézzük, miért akarnak ezek az emberek tulajdonképpen menekülni, miért akarnak ezek az emberek más országokba menni. Általában ugye a mozgást figyeljük legalábbis az utóbbi időben, akkor délről halad észak felé. Miért mennek az emberek Afrikából, Ázsiából, olyan országokból, ahol természeti erőforrások vannak, ahol a éghajlat nagyon kellemes, kellemesebb mondjuk, mint például az északi államokban. Valami hajtja ezeket az embereket, és pontosan ez az, amikor ezeket az okokat nem szoktuk keresni, nagyon sokan nem akarnak távozni, hanem azért távoznak, mert olyan a, olyan a helyzet, hogy egyszer menniük kell, amikor például, amikor ezt a fél, filmet készítettük Babánnál a Európán kívül, iraki menekültekkel beszéltünk, akik elmondták, hogy egyrészt iskolázottak, állással rendelkeztek, jól éltek Irakban, szerették az országok, nem akartak elmenni soha, de amikor bombák kezdtek hullani, amikor életük, családjuk életük veszélybe került, akkor egyszer nem volt mit tenni, minden megtettek, hogy biztonságban legyenek, ahol bárki ugyanezt tette volna a helyükben. Tehát az a kép, amit mondjuk a média teremt, hogy ezek az emberek persze, meg az országok is, a, úgymond a fejlett országok próbálnak elhitetni, hogy azért akar oda mindenki menni, mert hát ők milyen jól élnek, és csak azért, hogy ez a paradicsom, ez nem felel meg a valóságnak, legalábbis a kép sokkal árnyaltabb. Említeni kell itt az imperializmus összefüggéseit, a gyarmatosítás, tehát ezek mind hatással vannak ezek az országokat, hogy mennyire kizsákmányolták, hogy az erőforrásaikat a úgymond a gazdagabb világ miként vett el tőlük, tehát hogy ez mind motiválja az embereket arra, hogy menjenek és próbáljanak új helyzetet találni, jobb körülményeket, de hogy ez mögötte van. Okay, and let's make final because we cannot make the solution for all these problem migrants. But there are many people were asking, what can we do? Individually, you are from grassroots organization, activist. I think this is the problem for many of us who are has some awareness, but probably wants to spread this awareness to let other people first to know about this and then what to do. That was the question also somebody watching this movie who asked, okay, but me as an individual in Canada, Hungary, Serbia, States, Mexico, India, I don't know where, what can we do? Of course, you as a, with the, maybe with the methods of movies, with methods to reach many people, this is one layer and other layers those like individually. Tehát a kérdés az záró kérdésként nem tudjuk megoldani a migráció menekültek egyébnek a rendkívül bonyolult összetett kérdését, de a kérdés felvetődik, látjuk, hogy valami nincs rendben, sokan látják már ezt, de mit lehet tenni? Ugye tegnap, amikor megnéztük ezt a filmet egy kisebb ilyen társaságban, hogy ott akkor is valaki ezt föltette, de én, mint egyén, mondjuk éppen egy magyar lány volt, én mit tudok tenni? Tehát a kérdés itt is az lesz, nyilván volt itt filmet készítettek, tehát nyilvánvalóan úgy gondoljátok, hogy ebben is lehet hatni, el lehet juttatni az információt, nyilván, hogy ez az egyik szintje, a másik szintje, meg az egyén szintje, és a legtöbb számára ember ez itt jelenik meg. What can we do? Well, Uh, if people are aware of those problems and they they uh, see that uh, the problem is not the person who came from that country, then the policy and the conditions that brought them there, uh, maybe firstly they would uh, make different attitude towards those people, and have their conscience developed in that sense that they accept them as a as a who they are and wh- why did they ca- come there, and not as some kind of a threat and in that sense uh, if more people is aware of that like a common population uh, then maybe they can you know in one moment decide to uh, to uh, influence of policymakers you know by I don't know signing up petitions and in what what like in cases of like mass deportations maybe people will say well that's not rightfully uh, that's not uh, what it should be. You know, we those are people are neighbors and they are citizens of this country, and why would they leave? But instead, they've been forced this idea that those people are threat and they should supposed to be kept out. So, if people are aware, maybe they can contribute to a, uh, a, uh, a social change in their environment. Tehát a, a lényeg az szerintem ugye egy dolog az, hogy mit tudnak, a másik rész, hogy megpróbáljunk tenni azért, hogy minél többen értesülnek erről a dologról, lássák azt az emberek, hogy, hogy kik is ezek a menekültek, hogy ugyanolyanok azok is megfelelő akár szakértelemmel rendelkeznek, akik szintén nem rosszat akarnak, hanem élni és boldogulni, és hogy ugyanolyan jogaik lennének, vagy jogokat ők is megítélnék, megilletnének ezeket az embereket. Tehát ha el tudjuk ezt érni, hogy ezeket az embereket úgy kezeljük mi is, a többség is, hogy hogy ne fenyegetést lássunk benne, hanem egyfajta megértéssel közelítsük, akkor utána a következő az, hogy tudunk esetleg hatni a politikusokra, a politikára, különféle eszközökkel, talán az, hogy aláírásokat gyűjtünk, petíciókat nyújtunk be, és hogy ezzel aztán így a nagyobb szinten is változtatás lehessen elérni, például, hogyha tömegesen akarnak deportálni menekülteket, hogy akkor az emberek odafigyeljenek, nézzék meg, de hogy miért, hisz, hisz, hisz milyen alapon ugyanolyan ö, ö, ö, joguk van ott lenni, ha már idérkeztek és segítségre szorulnak, miért akarják erővel eltávolítani őket, tehát egy-egyfajta váltást ez előidézhet. Well, I think the only way that people can stop feeling powerless is when they organize and they come together with other people, and that's how you build power. Uh, there's already networks at place. Um, Bobin mentioned earlier in the interview uh, some that have been going on for over a decade, uh, and I, I, would strongly recommend people checking them out, um, whether it be uh, on the internet, on the radio, television. There's there's very different mediums um, that these networks use, uh, and the largest around. Uh, um, the the campaigns around migrants and uh, immigration issues is no one is illegal, and uh, that's a that's a global network uh, with. Um, groups set up um, all over the world. And I'm not, I'm under the impression that right now there isn't one established in Hungary, but there are people who are taking on the initiative uh, to set, uh, establish one. And I, I very much encourage and look forward to seeing that because um, with Hungary being now uh, on the um, uh, last frontier of uh, the countries outside of the European Union. I think that's really important, and I, I very much hope that people take on the initiative to organize a no border camp or actions around the detention centers that are within uh, Hungary or on the border on the countries that are on the other side of Europe. Thank you very much uh, for this interview. Tehát a lényeges záróként annyit tudok elmondani én, hogy a véleményem az, hogy az emberek akkor érzik azt, hogy nem kiszolgáltatottak, tehát hogy van valami befolyásuk arra, hogy mi történik, mi történik az országban, mi történik ezekkel az emberekkel, ha szerveződnek, ha megszervezik a csoportokat, különféle együttműködési formákat, tehát ha tömegesen fellépnek, és ennek a egyik eszköze a különféle hálózatok, netvőkök létrehozása. Erről, mint már Bován is említette, volt egy ilyen netvők a, a No Border kempek, ahogy ezek a határok nélküli táborok is elindultak, és a másik van egy hatalmas, és több ilyen hálózat van, tehát azt javasoljuk, hogy, hogy akiket ez érdekel, vagy akik szeretnének tenni valamit, próbáljanak valamilyen módon kapcsolatba kerülni másokkal, minél többen vannak, minél többen vagyunk, annál erősebb és nagyobb lehet a hatás. És a legnagyobb ilyen hálózat a angolul no one is eh, illegal, tehát senki sem illegális, ez több országban, nagyon sokban működik a világban. Tudomásom szerint Magyarországon még nem, de már hallottam, hogy vannak itt is, akik szeretnének ebbe a hálózatba bekapcsolódni. Ez lenne például egy lehetőség arra, hogy, hogy hatásosabban lehessen fellépni azért, hogy a helyzet változzon, és hát nagyon szépen megköszöntem ezt az interjút. Well, I can also say thank you for you. I think you should make more movies trying to get access as many people as possible and those who are watching this maybe they, they at least they will feel that they can somehow contribute in any other forms so let's hope that the things will change that europe and the whole world will be better i can say just a journalist a hope because at the moment it's difficult but we should take something actions because if you don't act then no change will happen thank you very much thank you. Thank you. megköszöntem akkor, hát azt mondhatom, hogy én is egy civil szervezetben tevékeny emberként, újságíróként, hogy reménykedjünk, de a remény nem elég, tenni is kell ezért, és ha aktivisták, olyan emberek, akik értesültek és tisztában vannak a problémákkal, és tenni tudnak a saját eszközeikkel kiké, akkor talán valamelyest változást tudunk elérni, meg tudjuk változtatni azt a hozzáállást, azt a magatartásmódot, ami például a menekültek, az immigráns, a migránsok helyzetét jellemzi, ők nyilvánvalóan a film eszközeivel tudnak tenni mások, akik ezt látják, remélem minél több helyre eljutnak ezek a filmek, azok pedig azokkal az eszközökkel, amiknek a rendelkezésükre álltak. Mi a rádió eszközevel tudunk, ez a Mindenki Joga, a civil rádió emberjogi műsora, és zene után folytatjuk a programot. I must Oh. Boban Markovics hallhattuk, az ő zenekarát Hava Nagilát, és a hosszú interjúban Bobán és Armi volt a két vendégünk, aki ugye a Bobán Szerbiából érkezett, Armi pedig Kanadából, és az elén ugyan bemutatkoztak, csak az éppen az a része maradt le az interjú fordításából, tehát nagyon röviden, ugye Ármi Kanadában, Montreában tevékenykedik, alulról szerveződő aktivista mozgalmakban vett részt, és így kapcsolódott be végül is a filmkészítésbe. Bobán pedig arról beszélt a leges legelén az interjúnak, hogy ő mint szerb természetesen mindezeket a problémákat, hogy határok átjárhatóak vagy nem, lezárult határok Schengen után, ezt saját magán tapasztal tapasztalhatja saját személyes élményein keresztül is látta, és hát részben ez vezette ahhoz, hogy elkészítsék ezt a filmet, aminek az volt a címe, hogy Európán kívül, Outside of Europe, és erről és egyebekről beszéltek ebben az interjúban, és ha már Bobán Márkovics zenekarát hallgattuk, akkor Szerbiából mehetünk hamarosan át egy másik szláv országba, Oroszországba, ahol már említettem a bevezetőben, hogy választásokat tartottak, ami emberi jogi szempontból meglehetősen kérdőjeles választások voltak, hiszen nagyon nehéz azt elhinni a tények alapján, hogy valóban tiszta és valóban demokratikus változások történtek. Aki az ismereteket látta a tényeket, ugye azt a hírek beszámoltak arról, hogy földcsúszamlásszerű, úgymond Dmitri Medvegyevnek a kiválasztott utódnak a győzelme, igazából nem is lehetett mást várni, hiszen hivatalosan egyedül a kommunista párt régi vezetője, Gennady Zyuganov volt, akinek bármifajta esse volt, hogy egy picit legalább a képen javítson, de hát a többi jelölt vagy nem indult, vagy nem indulhatott. Nem véletlen, hogy az Európai Biztonság és Együttműködési Szervezet bolykottálta a választást, azt mondta, hogy nincsenek biztosítva a demokratikus választás ellenőrzésének a feltételei sem, tehát az EBSZ e nem vett részt a választások megfigyelésében, amúgy gyakorlatilag Európa nyugati feléről egyetlen csoport volt az, amely próbálta választásokat megfigyelni, ez pedig az európai, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének, tehát nem az Európai Parlament, hanem az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének a megfigyelői vettek részt valamelyest ezeknek a választásoknak a megfigyelésében, megfigyelésében, de hát erre csak annyit mondani, hogy 300-an voltak, velük együtt a nemzetközi megfigyelők, és összesen 96 ezer, tehát majdnem 100 ezer választói helyiség volt, amit meg kellett volna részben legalábbis figyelni. Az Európa Tanács parlamenti közgyűlése megfigyelői szerint amúgy hát nagyon komoly kételjek vannak a választások tisztaságával kapcsolatban nem is elsősorban arra utalva, hogy valahol meghamisították volna az eredményeket, bár erről is kaptunk bejelentéseket, legalábbis az ellenzék legnagyobb, legnagyobb támogatottsággal rendelkező résztvevője a választásokon, Zjuganova kommunista párt vezetője, aki 17,76 század százalékot kapott az első eredmények alapján, tehát majdnem 18%-ot azt állítja, hogy, hogy kifejezetten csalás történt, és hogy bíróságra vissza az ügyet. A megfigyelők inkább azt emelték ki, hogy gyakorlatilag nem volt biztosítva az, hogy a választáson résztvevők teljes eséllyel, ugyanolyan esélyekkel menjenek a választásnak, gyakorlatilag itt elsősorban a médiáról beszélnek, amely kifejezetten a Kreml, Putyin közvetett vezérlésével gyakorlatilag csak a hivatalos jelöltről, Medvegyevről vett tudomást, tehát nem igazán választás volt, bár az oroszok nagy többsége elment szavazni, hanem inkább egyfajta utódlás, kijelölt utódlásnak a jóváhagyásáról, annak a megerősítéséről, a hivatalos állami propaganda eszközök azt állítják, hogy gyakorlatilag ez a választás nem csak elnökválasztás volt, hanem az eddigi Nyolc évről egyfajta referendum, és ezt a 70%-os eredmény, ami így azt jelenti, hogy már az első körben Medvegyev a, a kijelölt, kiválasztott, most már megválasztottnak tekinthető Dmitri Medvegyev az utód, aki ugye a Gazpromnak, a hatalmas orosz gázszolgáltató vállalatnak volt a első embere, és ebben a minőségében az elmúlt héten Magyarországon is megfordult, ugye Magyarország is kötött egy gázszerződést, amit pár nappal később Moszkvában írtak alá a magyar kormányfő és az orosz államfő, és hát ez a választás most pedig ezt a Medvegyevet, a Gazprom első emberét az ország államfőjévé tette, választották, megválasztották, de mondom a nemzetközi, az a nagyon kevés nemzetközi megfigyelő, aki részt vett, a feltételek közepette azt mondja, hogy azt mutatják ezek a eredmények, meg az egész lebonyolítás, hogy nagyon nem volt egyelően biztosítva a jelölteknek a választáson való egyelő esély, és ez bizony nagyon erősen, teljesen megkérdőjelezi, hogy mennyire voltak is ezek a választások valóban szabadok és valóban tiszták. Ez tehát az európai parlamenti közgyűlés az Európa tanácsnak, akik kifejezték tehát, hogy elég erőteljes kételyek vannak az orosz választások tisztasságát, illetően legalábbis az egyenlő esélyek megteremtését, illetően amúgy több ellenzéki vezetőt, például ugye Kasparovot, az ismert sakkozót gyakorlatilag megakadályozták. Egyrészt jogi eszközökkel, másrészt hát az ő választási gyűléseik elleni brutális rendőri fellépéssel, hogy bármilyen eséllyel is részt vessenek ezen a választáson, a médiához való hozzájutás pedig a most már szinte teljesen a régi időkre remékeztető állami központi Kreml irányította ö, nagy televíziós csatornák közepette ez gyakorlatilag valóban úgy tűnik, emberjogi szervezetek szerint is, hogy nagyon megkérdőjezhető az, hogy valóban mennyire lehet ilyen körülmények között szabad és tisztességes választásról beszélni Oroszországban. És Oroszország után maradunk még a gyakorlatilag a térségben, és emberi jogok kapcsán egy nagyon elrettentő részéről kell beszélnünk az emberi jogi aktivisták elleni fellépés kapcsán és az őket ért fenyegetése kapcsán, hogy egyre több újságíró esik áldozatául a hatóságok, vagy különféle csoportok, bűnözői csoportok, vagy egyszerűen korrupcióban érintett csoportok fellépésének. Hát Oroszország az egy, egyik példa, ahol ugye újságírók szintén ö, akár életüket is vesztették. A másik példa a volt szovjet területről Azerbajdzsán, ahol már három éve van annak, hogy Elmar Hüseynovot az egyik független monitornak nevezett ö, magazinnak a főszerkesztő, helyettese volt egy ideig, majd főszerkesztője, ez az ellenzéki lapnak a főszerkesztőjét meggyilkolták, mégpedig 2005. március másodikán ölték meg őt amikor ö, kilépett egy liftből, és összesen hétszer lőttek rá. Ez volt az egyik legsúlyosabb támadás, amit Azerbajdzsánban újságírók ellen elkövettek, ö, és annak ellenére, hogy júliusban, még 2006-ban egy volt belügyi tisztségviselő elismerte, hogy ő részt vett az újságírónak az elrablásában, majd meggyilkolásában, ami a belügyi tiszt szerint az egykori gazdasági fejlődését felelős miniszter utasítására történt, akit ezt a minisztert is tárgyalások elé néz, és eljárás indult ellene, hiszen közben megvádolták az azerbajdzsáni kormány elleni pucskísérletben való részvétellel, annak előkészítésében való részvétellel, ugyanakkor ennek ellenére, hogy ez a belügyi tiszt elismerte ezt, hogy részt vett az emberrablásban, Hüsszeinov újságíró főszerkesztő meggyilkolásában, ennek ellenére hivatalos vádemelés, mind a mai napig. Nem történt, három éve van az évfordulónak, és nincs váltás, sőt, újabb újságírók elleni hatósági fellépésről kaphattunk hírt. Egyik közülük Einula Fatulajev, aki most már évek óta a hatóságok zaklatásának, retorziójának, az áldozatának tekinthető, és egy ellenzéki lapnak volt a szerkesztője. Őt közben kétszer is indítottak ellen eljárást, és legutoljára 11 év börtönre ítélték, tehát 11 év börtön kapott az újságíró, a szerkesztő, többek között rágalmazással, terrorizmus támogatásával, etnikai gyűlöltség keltésével vádolták meg, és hogy ez ne legyen még elég, még adó elkerüléssel, adócsalással is megvádolták. Ő is amúgy ennek a a Hüszeinov által vezetett monitornak volt a egyik munkatársa egészen addig, amíg a újságíró Hüsszeinov halál után gyakorlatilag be kellett zárni, bezárták ezt a, az ellenzéki lapot, a monitort, tehát ő is ott dolgozott, utána saját maga két újság megindításában vett részt, az egyik a Reálni Azerbajdzsán, az Igazi Azerbajdzsán, a másik pedig a Gündelik Azerbajdzsán, az azerbajdzsáni napilap volt, mind a kettőt 2007 májusában ö, több zaklatás után a hatóságok ö, ö, gyakorlatilag bezárták a szerkesztőséget, a lap többet nem jelenhetett meg, és más újságírók is arról számolnak be, hogy kifejezetten fizikai támadások érnek olyan újságírókat, nagyon sokszor fényes nappal, akik valamilyen módon a fennálló vezetést, vagy éppen korrupciós eseteket tárnak a nyilvánosság elé, a fennálló vezetést bírálják nem nagyon segített a helyzetet Azerbajdzsánban, ahogy erre például az Amnesty International egyik részletes jelentése is rámutat, az azerbajdzsáni elnök, aki Magyarországon is járt nemlék, Ilkman Aliyevnek a, a, a fellépése, aki ugyan egyszer azt jelentette ki még áprilisban 2005-ben, hogy elfogadhatatlan, hogy kormány tisztségviselők, újságírók megtámadásában, zaklatásában vegyenek részt, Később azonban, két évvel később, 2007. júliusában a rendőrakadémiai, rendőrakadémia végzőse előtti már azt jelentette ki, hogy ő nem fog jóváhagyni semmifajta szankciót, felelősségre vonást olyan rendőrökkel szemben, akik erőszakot alkalmaztak újságírók ellen a 2005. októberi zavargások, illetve hát tüntetések idején. Sőt, kijelentette, mondom, Azerbajdzsán elnökéről, Ilham Aliyevről van szó, a régi szovjet vezető Aliyevnek a volt pártfő, helyi pártfőtitkár fiáról, hogy ő mindig is támogatni fogja a rendőrséget ilyen esetekben, ugye itt arról van szó, hogy tüntetők ellen brutálisan léptek föl, tehát ez nem sok jóval kecsegtet, hogyha a, az államfő úgymond büntetlenséget ígér azoknak a rendőröknek, akik bármilyen módon erőszakot alkalmaznak, az újságírókkal szembeni fellépés eseteit Azerbajdzsánban folytatni lehet. A Bizim jól, a mi utunk, a, a egyik ellenzéki pártnak a, a, a főszerkesztője Baksarin Jassievet is elrabolták, ismeretlenek megverték még 2006 májusában, május 18-án, 18-án és meg is mondták neki a támadók, ő ellenben a úgynevezett azerbajdzsáni népi frontnak a egyik vezetője, helyettes vezetője, hogy, hogy azért a cikkekért támadták meg, amelyek bírálták a hatalmat. A támadók egy kocsit val végigmentek a, a földön fekvő újságíró lábán, és ott hagyták valahol Baku külvárosában bizim jól egy korrupciós esetet próbált föltárni, amely többek között az olajipart és a halfeldolgozóipart érintette, és több magasrangú vezető is érintve volt ebben a korrupciós esetben. Még valamikor 2006. júliusában Baksadin Saksiev elmondta, hogy a rendőrség semmifajta érdeklődés nem mutatott, hogy bármifajta komoly vizsgálatot tegyenek. Egy másik újságíró aki az Azadik újságnak volkozott, Nicát Hüsseinov december 20 én támadták meg ismeretlenek, és csak a, a szemtanúk, ott járókelők kiáltozására menekült el. Ő kórházba került részben kisebb fejsérülésekkel és egy, egy, egy késtől eredő sérüléssel ő is korrupciós eseteket vizsgált. Tehát Azerbajdzsánban sajnos ilyesfajta támadások mindennaposak, és azt mondhatom, amit már ugye említettünk, hogy ebből a szempontból nem sokat változott a helyzet, és nem tűnik úgy, hogy, hogy igazán bárki is komolyan venni ezt. És ha az újságírókról beszélünk, akkor ugorjunk egy másik, szintén volt szovjet tagköztársaságra, Fehér Oroszországra, Fehér Oroszországba, ahol egy pozitív fejlemény történt, hogy egy újságíróval szemben akit három év börtönre ítéltek, egy újságnak a volt főszerkesztő helyettesét, mégpedig Alexander Zsuizot, a legfelsőbb bíróság az ő három éves börtönbüntetését három hónapra csökkentette. Ez a nem pár hét, egy héttel előtte körülbelül február 22-én született ez a döntése a Fehér Oroszországi legfelsőbb bíróságnak azt tudni kell, hogy még 2008 elején, január 18-án egy Minszki, tehát a Fehér Orosz főváros Minsknak egyik helyi bíróság ítélte el az újságírót, aki a Zoda, a Ma neve, magyarul Ma úgy hívják, ma újságnak volt a főszerkesztő helyettese. Őt a helyi hatóságok vágya alapján a bíróság a büntető törvénykönyv, a fehér orosz büntető törvénykönyv 130. paragrafus alapján, szakasz alapján ítélt el, amelyben többek között vallási gyűlölet és nemzetek közötti ellentét szításával vádolták meg. Az ő bűne az volt, hogy az a hírhet vált Dán karikatúrát, ugye Mohamed profétát ábrázolta, ugye 2005. szeptemberében ez hatalmas felháborodást keltett az iszlám világban. Na most Alexand Zoijonak az volt a, a bűne, hogy ezt ő megjelentette a saját lapjában, a Zodában, a ma, ma nevezetű lapban, és ezért ítélték három évre, amit most három hónapra csökkentettek a hatóságok, tehát ebből a szempontból ez mondjuk mondhatjuk azt, hogy pozitív pozitív lépésnek számít. És van egy másik, ha, ha már itt a, a bíróságokkal kapcsolatos döntésekről beszélünk, van egy másik szintén pozitívnak tekinthető döntés, ami, aminek a jelentősége nagyon fontosnak számít, ez pedig az, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága egy konkrét eset kapcsán megerősítette, hogy hogy a, a, a kínzás elleni fellépés, a kínzás tilalma az Európai Unió államok, államai tekintetében nem csak azt jelenti, hogy a saját területükön nem tűrik el, hogy bárkit kínzásnak, embertelen bánásmódnak vessenek alá, de ez a tilalom arra is vonatkozik, hogy nem is adhatnak ki senki a saját területükről egy olyan államnak, nem utasíthatnak ki egy országból egy olyan államba, nem küldhetnek el bárkit, aki annak a veszélynek van kitéve, hogy ebben az országban kínzásnak vagy embertelen bánásmódnak van kitéve. Ugye a kiváltóka ennek a döntésnek az egy, egy ö, ö, olasz kormány elleni kereset volt, az olasz kormány is ki akart adni Tunéziának egy, egy tunéziai állampolgárt, Nassim Szádit, mégpedig arra hivatkozva, hogy Nassim Szádi fenyegetést jelent Olaszország biztonsága számára, ez ugye a 2001. szeptember 11-i cselekmények után ugye a terrorizmussal kapcsolatos biztonsági intézkedések részének tekinthető, hogy különféle országokban a terrorizmussal vádolt, vagy a terrorista csoportokkal kapcsolatban hozható személyeket, akik ellen konkrétan vádat ugyan nem tudnak emelni, vagy nem akarnak emelni, azokat igyekezzenek kiutasítani a az Európai Unióban érintett országok, az Európai Unió országainak egy része itt több ilyen személy tartózkodik a területéről, most pedig az Európai Emberjogi Bíróság a múlt héten, ha jól emlékszem, február 28-án megerősítette, hogy nem lehet ezeket a személyeket átadni, kiadni, tehát elutasították, a, a, helyt adtak annak a kérésnek, hogy ezt ne tessék meg, és igen, itt ebből a szempontból mindenképpen azt kell kiemelni, hogy az európai emberjogi bíróság döntése azt jelenti, hogy egyértelműen tiltott, tiltott nem csak a, a kínzás az Európai Unió államaiban, de nem lehet arra hivatkozni, hogy biztonsági terrorizmus elleni fenyegetés kapcsán mégis megtegyenek olyan lépést, hogy ezeket az embereket akiket konkrét vád nincs ellenük, de olyan országba deportálják, ahol nagyon nagy annak a veszélye, hogy emberjogi visszaéléseknek legyenek kitéve kínzásnak vagy egyéb emberten bánásmódnak. A döntésben amúgy nagy szerepe volt, és, és kifejezetten ö, hivatkozott is a bíróság az Amnesty International, a világ legnagyobb önkéntesekből álló emberjogi szervezete, valamint egy másik emberjogi szervezet, a Human Rights Watch, az emberi jogi figyelő szervezetnek a, a jelentésére, hogy bizony ezekben az országokban, például Tunéziában a tunéziai börtönökben, fogvatartási helyeken mindennapos a kínzás és a, a embertelen bánásmód, nagyon sokszor úgynevezett ö, ö, beismerő vallomások mögött kínzás van, kínzással veszik rá az embereket, hogy ö, ismerjék el bizonyos cselekedeteket, amik sokszor el sem követtek, és utána ez a kínzás által kicsikart, kikényszerített beismerő vallomás szolgálhat elítélés alapjául, sőt, nagyon sokszor ugye itt ezekben országokban halálos ítélet is van, tehát akár a kivégzéshez vezethet egy ilyesfajta ítélet, tehát ezért nagyon fontos volt, hogy a bíróság azt mondja, hogy ez nem lehetséges, a piszanói törvényre való hivatkozása az olasz hatóságoknak, miszerint ugye terrorizmus és biztonsági okok miatt terrorizmus ellen fellépés kapcsán szükséges bizonyos emberek eltávolítása. Ezt az érvelést a bíróság nem fogadta el, kifejezetten tehát megtiltva az ilyen személyeknek a eltávolítását. Hát ennek a döntésnek, ennek egész Európán érezhető és azon túlmenő hatása is lehet, hiszen, mint mondom, ez nem csak kifejezetten ezeket az országokat érintheti. Európai Bíróság után, és ha már ugye itt a muzulmán országok terrorizmus kapcsán beszéltünk, akkor egy kicsit ugrunk, de még maradunk az iszlám világban, ahol előbb áttételesen beszéltünk. Egyiptomban újabb személyeset áldozatául a ottani hatóságok fellépésének, eh, hogy ugye az elmúlt hetekben, hónapokban többen megpróbáltak az egyiptomi, gázai határátkelőkön keresztül ö, Izraelbe jutni, most egy 30 éves Eritreából származó asszonyt ö, lőttek le az egyiptomi határőrök, ő egy tízfős csoportban vett részt, és ők megpróbáltak átjutni. Az elmúlt időben hat afrikai menekült halt meg így, hogy a határőrök leglőtték őket, és a legjobb tudomásunk szerint semmifajta vizsgálat nem követte ezeket a, ezeket a gyilkosságokat, vagy ezeket a, a eseteket. Legutóbb a mostani eset előtt február 19-én egy 50 éves szudáni férfit, Esmandri Kasfevet a Rafahi hátkelőnél lőtték le szintén a, az egyiptomi hatóságok. Egy kicsit talán ö, ö, a ázsiai közé közel-közép-keleti térségből egy jó hír, hogy az izraeli csapatok megkezdték a kivonulást Gázából, ahol az elmúlt napok, hetek során rengetegen haltak meg, emberjogi szervezetek élesen tiltakoztak, hisz nagyon sok esetben gyakorlatilag az áldozatok többsége civil volt, gyermekek, asszonyok, öregek haltak meg a izraeli katonai fellépés következtében, amely azt követte, hogy hogy ugye Gázából a Hamashoz tartozó, vagy ahhoz kapcsolódó csoportok rendszeresen rakétákkal támadták Izrael területét és izraeli településeket, ugyanakkor az akció, a megtorló akció válogatás nélkül vett, végül is válogatás nélkül támadtott célpontokat, és ezért rengeteg civil áldozata volt, és amit a orvosi jelentések szerint amúgy körülbelül 100, több mint 100 haltak meg, és köztük mondom nagyon sok ö, polgári személy volt, a legvéresebb Jabalia menekült táborban volt. Ö, most egy pozitív fejleményenek következtében, hogy a palesztin hatóság és a palesztin kormány meg is szakított minden tárgyalást, ugye Abbas kormánya az izraeliekkel. Most az izraeli katonák megpróbálnak visszavonulni, elhagyni a térséget, úgymond a megtorló akció véget ért, de hát a, az emberek, az ott e, meghalt emberek számára és azoknak családtagjaik számára, ugye hát ez nem túl sok vigaszt nyújt, ezért a nemzetközi emberjogi szervezetek követelik, hogy vizsgálják ki, hogy hogyan érhetett támadást civil személyeket és a, felelős, és a felelősöket érje megfelelő felelősségre vonás, vonják őket felelősségre. És akkor Egyiptom Gáza után, ahogy itt ígértem korábban, nagyon sokat talán most már nem fogunk foglalkozni vele, tudunk vele foglalkozni, egy kicsit Kubára visszatérünk. Ugye Kubával kapcsolatban elmondtuk, hogy megtörtént a hatalomváltás, csak nem öt évtized után Fidel Castro átadta úgymond a kormányrudat, de nem másnak egy kicsit Oroszországhoz hasonló, ami történt saját testvérének, Raúl Castronak, akit a kubai szocialista hagyományoknak megfelelően egyhangúan választottak az országú elnökévé a kubai nemzetgyűlésben, ez megtörtént. Tehát Kubában megtörtént ebből a, ebben a tekintetben a hatalomváltás, és egyfajta talán ö, jó hírnek tekinthető és egyfajta pozitív fejlemény, ezt el kell mondani, hogy nem sokkal ö, azelőtt, hogy megtörtént volna a hatalomváltás, a kubai vezetés aláírt két rendkívül fontos emberjogi egyezményt, mégpedig New Yorkban csatlakozott tehát Kuba két nagyon fontos emberjogi egyezményhez. Ezt személyesen Felipe Perez Roque, az új kubai vezetés egyik erős embere, a külügyminiszter, a viszonylag fiatal külügyminiszter írta alá, akit többek között őt is emlegették esetleges utódjának, Fidel Castronak. A két egyezmény, az egyik egyezmény, amit aláírt tehát 29-én, tehát múlt pénteken a kubai külügyminiszter, az a gazdasági, szociális és kulturális jogokról szóló nemzetközi egyezmény, a másik pedig az ember és politikai szabadságjogokról szóló rendkívül fontos emberjogi egyezmény. Ebben tehát többek között szerződéses kötelezettséget vállal Kuba arra, hogy tiszteletben tart olyan jogokat, mint a véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezés szabadsága és a mozgás szabadsága. Természetesen ez egy pozitív fejlemény, de hát ugye tudjuk azt, és ez ugye erről szó volt a múltkori két héttel ezelőtti adásban, hogy nagyon komoly demokratikus deficitje van Kubában, hisz a véleménynyilvánítás szabadságáról, a gyülekezés szabadságáról nem beszélhetünk, a más országokhoz. És ehhez azért kapcsolódik, mondom, egy másik pozitív rész a két szerződés aláírásához, hogy elengedtek négy kubai emberjogi aktivistát, akiket még a hírhet 5 évvel ezelőtti 2003. március 17-18-ai ellenzéki vezetők elleni fellépés során vettek őrizetbe, akkor összesen 75 prominens ellenzéki vezetőt, a kubai rendszerrel szemben álló véleményformálót tartóztattak le a kubai hatóságok, majd folytattak le velük szemben kirakat pereket, és ítélték el többek között a kormány megdöntésében amerikai érdekek kiszolgálásban való közreműködéssel. Tehát most négyen kiszabadultak, talán érdemes a nevüket is mege- megemlíteni, hiszen emberjogi ö, aktivistákról, ö, olyan emberekről van szó, akik kiálltak a véleménynyilvánítás szabadsága és emberi jogok mellett. Tehát egyikük volt Omar Pernet Hernández, Hernández 62 éves, másik Pedro Pablo Álvarez Ramos, 59 éves, részt vettek, közöttük Álvarez amúgy egy szakszervezeti aktivista volt, José Gabriel Ramon Castello, 50 éves, és volt egy, egy újságíró, egy független újságíró Alejandro González Rága, aki 48 éves, tehát ők, ők tehát José Ramon, Alejandro González, Omar Pernet és Pedro Álvarez, ő az a, ők azok a négy ellenzéki aktivisták, akiket kiengedtek a lépés, többek között az Amnesty International is üdvözölt, ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy mind az összes politikai fogoly, vagy másképp gondolkodó szabadon engedésére szükség van ahhoz, hogy valóban változások történjenek Kubában. Felhívták a figyelmét Raúl Castrónak most már, hogy még mindig a 75 egykor letartóztatott ellenzéki vezetőből 58, tehát a többségük még mindig börtönben van, és őket az Amnesty International politikai, lelkiismereti foglyoknak tekinti, és felhívja a figyelmet, hogy azonnal és feltétlenül őket el kell engedni. Hát lassan az adás végez közelünk, még adunk azért egy kis kubai zenét, és utána röviden a legfontosabb híreket talán még el tudjuk mondani, és akkor búcsúzunk, de azért elmondom, tehát ez a civil rádió emberi jogi műsora, a Mindenki joga benne Nagy Navaró Balást hallgatják, és Grube Zoltán van hangmérnökként a segítségemre, és amennyiben hát még a adási időben belefér egy telefon, akinek véleménye van, mondja el az elhangzott interjúval és a hírekkel kapcsolatban a 489 es vagy a 30-as mobiltelefonon, tehát 0632 28 98 00 vagy e-mail címünk is van a civilradio kukac civilradio.hu. Egy kis zene tehát Kubából a Misson, Misson, Misson, és utána röviden folytatjuk, majd búcsúzunk. thank you Ez tehát továbbra is a Mindenki joga, a civil rádió emberjogi műsora, és most már tényleg az adás végére érkeztünk tehát meg tudom köszönni megtisztelő figyelmüket, hogy hallgattak bennünket. A következő két héttel későbbi adásban, majd amikor jelentkezik, próbálunk egy kicsit többet foglalkozni a Magyarország eseményekkel, utána próbálunk menni annak, hogy mi történt a 2006. szeptember-októberi események vizsgálatában, aki követték a híreket, ugye hallhatták, hogy egymás után születnek a felmentő ítéletek, a rendőrök, a civileket verő, legalábbis avval vádolt rendőrök ügyében, és a bíróság széttárja karját, hogy sajnos, mivel maszkot viseltek a beavatkozó kommandósok, rendőrök, a reveszesek, így gyakorlatilag lehetetlen azonosítani, még ha valóban sértett van is, hogy ki követte ezeket a cselekményeket ennek és ennek okainak próbálunk utána menni, hogy akkor ezek szerint minden büntetlenül maradhat-e, nem lesz-e igazságszolgáltatás, mennyiben szolgálja ez egy demokratikus állam érdekeit, vagy akár azoknak a rendőröknek az érdekeit, akik tisztességesen és becsületesen jártak el a szolgálati és szabályzatnak és a törvénynek megfelelően, ellenben mégis az a vád érheti az egész rendőrséget, hogy azok miatt, akiket ugye nem lehet a bírósági eszközökkel felelősségre vonni, mert nem felismerhetőek, hogy egyfajta ez a negatív kép az egész rendőrségre rávetődik, tehát foglalkozni fogunk ezzel. Ha minden igaz, akkor egy indiai és egy Fülöp-szigeteki emberjogi aktivistával pedig a világban történt dolgokkal, etnikai és egyéb konfliktusokkal, emberjogi problémákkal fogunk foglalkozni két hét múlva. Ez a terv, aztán meglátjuk, hogy az élet nem szól-e közbe, hiszen sok esemény még történhet addig. Következő műsor lesz itt, utánunk az emberjogi műsor után az érintő, Borbi Anita fog egy klasszikus zenei műsorral jelentkezni szokás szerint, és az pedig a hangos könyv óra Rózsa Viktorral követi, tehát ez lesz a emberi jogi műsor a mindenki joga után. Én akkor még egyszer megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Gruber Zoltán eh, nevében is elbúcsúzom Nagynavaró Balást hallgatták, és akkor a zene után következik Borbé Anitával a, az érintő viszont hallásra. thank you